l'identité basque. Euh, Identité communautaire et territoire. Bueno, hablamos de algo eh, consustancial. Ongi etorri Euskaraz bizi nahi dugunon egira!